Lord, conquer line the tribe of Judah. From the Stockholm, hasta Cobb, Gokwell. Yeah. Island Hell. Island. Sunval. Open hand in Come here. Hey. Ibland vill man bara försvinna Man mår keff att aldrig få vinna lägga sig ner och aldrig mer vakna. Man tänker att på jorden finns inget jag ska sakna. Men efter regnet så kommer solsken. Även om mitt hjärta är hårt som sten. Två personligheter som en schizofren. Aggressivitet, svikelse och frustration. Greppa mikrofonen, exploderar som en kanon. Det finns inga vänner när man ligger svar på botten. Vännerna kommer när du närmar dig toppen. Precis som när man var liten ville alla ha av största vikt istället är alla skiten. Ormar, vesslor, gammal och as. Varje gång ni dyker upp så blir det knas. Slingra er iväg, stick iväg, sjas Jag greppar mikrofonen och sätter er på plats som Rocky Marciano i en topp från dess match. Det enda jag hör är mitt hjärta som bankar. Jag är för långt borta mina egna jävla tankar. Hey, hey. Kom igen Sossan, kom igen. Amen. man vara stor. När man är stor så vill man vara liten. Man söker efter sanningen men sanningen gör ont. Allt känns för jävligt, ensamt och tomt. Vad finns svaret på livets alla frågor? Tankarna bara strömmar som vågor. Den här går tillbaks när jag var 13 år. Hungrig som ett lejon som slickar sina sår. Man försökte ta sig upp men ingen sträckte fram handen. Men nu för tiden kan ingen jävel släcka branden. Betongen runt omkring mig, det tog mig på djupet. Det blev bara början på livet, inte slutet. Man ville vara som de stora legenderna. Bäst att hålla sig till spelet, annars flöt tänderna. Så lämna skitsnacket, släng i mitt hjärta bankar. Jag är för långt borta mina egna jävla tankar. Jag är för långt borta mina egna tankar. Kom igen Sundsvall, för långt borta mina egna tankar. långt bort borta mina egna tankar Cirkulerar i betongen där allting en gång startar Tänker på minnena som jag brukar hata Hur man alltid strävar efter lyck och elegans det gällde att ta för sig om man skulle ha någon chans. Snabba paraloga för det går som en dans. För utan para kommer man ju ingenstans. Man ska vara med från början och lära sig grunden och sen vänta och spana till den rätta stunden. Då blir det lätt när man klättrat upp som en spindel. Men akta den så du inte får spindel. Svårigheter det är mörkt, men jag trivs i mörkret. Jag kan se genom problemet som jag såg genom fönstret Softa på stationen, inga cash och jag blankar är för enfilong Borta mina egna jävla tankar eh, eh. Jag är för långt borta mina egna tankar Jag är för långt borta mina egna tankar Jag är för långt borta mina egna tankar Latte Kicks, upp i mixen, sänga drixen Softish, don't know we love you. How you feeling? I hope it's lovely. You don't know how we feel lovely too. So svär, mår bra? 30, 30, 30 sekunder Ta för ni det inte för orten att kunder Man tar bara en kjolburk så är man där Om man är säker tar man en utan besvär. Saab, Opel, Volvo eller Toyota. Nu ska jag ut och racea, nu ska jag ut och åka. Fram med mig sen, jag sätter den i tändningen. Jag gör allt detta för öspänningen. Starta bilen, jag tar vänstra filen. Får jag in av bängen, men jag racear ifrån den. För jag kör som Ari Vatanen. Yo! Jason Wall! Är ni kvar där ute? Jag sa, är ni kvar där ute? Ah, tycker ni om det där? Säg Sundsvall! Säg Sundsvall! Säg Sundsvall! Säg Sundsvall! Alright, det är några som är med i alla fall. Eh? Ah. Eilen. Yeah, Latin Kings live on direct kan is mycket kärlek ikväll! Och jag lovade, det är bara niceness från nu och till det slut. Okej? Okay? Island, en klassiker. Ha. Till alla kompisar som inte kan vara här ikväll. Så! Ow. Så upp med händerna till alla kompisar från förr. Natten klipps upp i mixen. Svänga trixlet. Island. Upp med händerna, lira bak också. Natten klipps upp i mixen. gillar knark Några står och tittar på när det blir fight Bland dem fanns igång en tjackpuddare som ville börja leva något sundare Han skröt ofta om de brott vi gick. Hur snabbt, hur kvickt Men ingen i gänget trodde vad han sa för det enda han kunde var skälla och ta Bullaren skaffa sig på Han gick in i en affär, han gick till attack Han rånade skiten, han fick pengar så det räckte Idag var han klädd som den perfekte Småkillar-gänget ser nu upp till han Det är det vad de anser är en man Så går det när man har en dålig start En dag så gör de alla likadant Utan en farsa, en farsgestalt Det är därför de börjar med knark Sitt liv de förstör Sundsvall för det var kompisar från förr Kom igenom! Kompis som förr, kompis som förr Några lyckas, några dör Kompis som förr, kompis som förr Några lyckas, några dör Kompis som förr, kompis som förr Några lyckas, några dör kompis från förr, kompis från förr. Några lyckas, några dör. Stilett Butterfly Bazooka i Sundsvall. Är de inte kloka? Där vill alla ha respekt. Så alla går beväpnade med skelett. Men det hjälper inte, det blir bara värre. Någon blir kuttad, dessvärre. En annan individ sparkar ner en pensionär. Kanske han tog han skulle bli miljonär En sån där som bara går mot de svaga Sedan på samhället han klagar Till viss mån har han rätt men ingen rätt att sparka ner gamla med käpp Viggo klädd som maska, slips, kavaj, fluga Du vill duga Fet ser en gutter, en ficka och en fotomodell Som flicka Men du hamnar bara i klister du hamnar i ett brottsligt register Någon bil, någon kör Sundsvall, för det var kompisar från förr Sundsvall, för det var kompisar från förr Kom igen nu! Kompis från förr, kompis från förr Några lyckas, några dör Kompis från förr, kompis från förr Några lyckas, några dör Kompis från förr, kompis från förr Några lyckas, några dör Kom, kom, kom kompis framför. någon lyckas, några Många dör. Tänker ofta på kompisar från förr. Håller fortfarande på, saboterar och förstör sitt liv. Springer runt med kniv och hotar och skryter för varandra. kanske sitter i trapp och röker en ganja. Tvungen att visa att man var stark, inte svag. Så man skolkar nästan varje dag mobbing, skolk och bråk var vardagsmat. Inom en fanns bara vrede och hat. Så sedan gick ut över vikarie som var flat. Man åka in i inte även en kamrat. Var man ledare för ett gäng fick man lätt en säng Några lyckas, några dör. För det var kompisar från förr. För det var kompisar från förr. Kom igen nu! Kompis från förr, kompis från förr. Några lyckas, några dör. Kompis från förr, kompis från förr. Några lyckas, några dör. Äh, kompis från förr, kompis från förr. Några lyckas, några dör. Kom, kom, kom, kompis från förr. Några lyckas, några dör. Dog jag hade bussen och jag kompisen Kompisen from länge, länge sen Ibland vi träffar på Kungsträdgården Ibland vi träffar på Centralen You're not taking off so Sen faller C'est potatisgrisen Sitta tillsammans i fängelse Kom på stan, un jag kompis igen kompis som förr, kompis förr Några lyckas, några dör Kompis som förr, kompis un förr Några got liquors, they all got drugs. Say yo, yo, yo, yo. Say ow, oh. say ow. Oh. Yeah, the show must go on. You don't know. Latin kings and elves. Yo, yo, yo, blow, blow, blow. Yes. Ow. Sundsvall. Haha. Ah. Kan ni klappa med till musiken? Upp med henne i luften allihopa. Allihopa ni där bak också, Latin Kings upp i mixen. Swinga trixen. Island 2 lax 1. Haha. Island. Tappar bollar som Paul-Kalle. Bakvägen stylish som showen Alle. Så pass fina, pass varnings, pass för span. De här tjonarna är för alltid gettobarn. Det går aldrig att lära gamla hundar att sitta. Den schyssta aine är också en jävla fitta. En spelar dum och en spelar snäll. Men i bådas ögon är du svartskalle och kriminell. Så snacka snacket, men snacka inte med någon. Om Aina dyker upp, bäst att hålla din mun. För tala i silver, men tiga i guld. Baxa upp hela haken taket och betala din skuld. Latin Kings-ligan som inte går att spräcka. En gåta som aina är för dumma för att knäcka. Vi gittar vidare för vi knegar på kvällen. Rond två, knockout, aina får suga kantarellen. Aina sist, se till att du är brist på list. Alltid hamnar sist, alltid får minst och vi ser oss utan vinst. Men vi fortsätter kämpa. Tror ni vi ska gola? Här finns ingenting att hämta. Aina syns är riktiga, mammas bögbangare. Ser mig i centrum och stämplar mig som langare. Alla grabbar i betongen heter kriminella. Men jiddrar ni med oss så kommer det att smälla. Känn beaten, greppa som en riktig BB. Ingen blöjpop som du brukar se på TV. Ingen popsångare, betong av rökstarang. Och Aina i kök finns där alltså som klang. Veckoturister i deras egna distrikt. Stopp i lagens namn. Hans stilkid, de kan inte se skillnad på alla jävla blattar. Flexar med brickor men sällan fattar. Tror de är Miami Vice i en jävla deckare. Behandlar alla illa och försöker knäcka det. Jag bor här i gettot, lilla kommissarie. Han gillar inte blattar men han solar solarie. Han får betalt för att gripa kriminella. Men trakasserar fattiga knegare som är snälla. Många fällor, men det gör mig bara starkare. De vill att vi ska vara kriminella och knarkare. Aina Sif, till att kulturbrist på list. Alltid hamnar sist. Alltid får minst, de vill se oss utan vinst Men vi fortsätter kämpa Tror ni vi ska gola? Här finns ingenting att hämta Aina Cissi riktiga, mammas bögbangare Se mig i centrum och stämpla mig som langare Alla grabbar i betongen är inte kriminella Men gillar ni med oss så kommer det att smälla Säg latin kings Säg latin kings Say Latin Kings. Say Latin Kings. Say DJ Salah. DJ Salah. Say DJ Salah. DJ Salah. All right, sonst falle mir quäl, ah. Ja. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wassado. Wassado. Blando. Aha. Vi ska inte blända... Eh, Vi ska inte blända dem än. Hasse, det brummar på scenen! Ah, eller? Även ah, Den här går ut shunarna i mitt kvarter Till alla jävla shunar som ser vad jag ser Till shunarna som hänger hela dagen i Centa Softar, står och väntar på bättre ränta Som höjer garden om det blir jidder eller knas In i källargångar som sniffar gas Alkisar alltså som samlar fimpar på trottoaren Ensamstående guzzar som ler på socialen Pensionär som rotar papperskorn efter burkar Till svettning, svartskallar, singis och turkar Som arbetar hårt för att få paran att räcka Samlar tjackabin bil snurrar varv för att knäcka. Sparrvakter man planka och inte säg knyst. Om Aina kommer håller han fortfarande tyst. För förorten är en djungel av betong. Om man fick chansen skulle man gitta på en gång. Det är därför shunarna kanske gittar med flum. Försöker fixa business nere i centrum. För arbetslösa och fattiga blir bara fler. Men det gör inget, för jag älskar mitt kvarter. Till alla shunar som ser vad jag ser. Ibland vill man gråta fast man går och ler. Man måste titta titta upp, får inte titta ner. För allting kan hända i mitt kvarter. Till alla shunas som ser vad jag ser. Ibland vill man gråta fast man går och ler. Man måste titta upp, får inte titta ner. För allting kan hända i mitt kvarter. Och till grabbarna som gittat till himlen före oss. Passar vi Digno till egna några blås för jag saknar er när ingen passar i sladd. Ni är hedersgästerna på min livslista. Nu för tiden blir inte så mycket mecka. Om Satan hälsar på är det bara att beckna Tjugar och hundringar samlar vi lover men SUP fick ramla i blått med handklover. De försöker bara gripa och arrestera. Inga bevis men de börjar trakassera. Jiddrar med unga svartskallar och dreadlocks men blundar för kontorsrotter som Simfa Cox. Just för dem är vi inte samma lika. Vi är de fattiga som drömmer om att bli rika. Ingen lyssnar när vi pratar så vi måste skrika. Inte konstigt att bli flummar till Gobban och Ica. Säg inte att du förstår min situation. Bara för att jag lägger en fet improvisation. Jag vet att alla vilsna behöver en sång som hajar och förstår vad det handlar om. Ingen jobb, ingen para i plånboken. Snortar upp drömmar genom snoken. Men det gör inget, för det är ändå till er åt ishunarna och guzzarna i mitt kvarter. Äh, till alla shunos som ser vad jag ser. Ibland vill man gråta fast man går och ler. Man måste titta upp, får inte titta ner. För allting kan hända i mitt kvarter. Till alla shunos som ser vad jag ser. Ibland vill man gråta fast man går och ler. Man måste titta upp får inte titta ner för allting kan hända i mitt kvarter. Taggare, snälla bomba inte i min trapp. För mig är det okej, okay, men, morsan hon blir lack. I skuggan av betongen softar fett med klottare. I väntan på mugg, men se upp för blottare. Som springer runt och visar ballen fungar. Oskyldiga frön som leker och gungar. För muggligt välkomna våldsmän och rånare. Så snuten blir bara äckligare och råare. Svinen som pissar och bajs i trappgången. Lägg av det finns ju fan toa i betongen. I mitt kvarter, på min gata kan allt hända. Om du inte har flax kan turen vända. Gå in baklänges så de tror att du ska axa. Håll i lur och länkar så de inte baxar. För här är ditt mitt, fram med prylarna och git. Alla idiots tänker bara på sitt. Hårda tider gör att ficken svider. Men jag axar med min BMX och jag glider med min PB förbi guzzar och betong. Lirare som frågar. Dogge när kommer nästa skivare? Petter både skrattar och ler för jag softar fett i Sundsvalls kvarter. Ejland, Sundsvall, är ni med? Sundsvall, är ni med? Till alla tjorna som ser vad jag ser Ibland vill man gråta fast man går och ler Man måste titta upp, får inte titta ner För allting kan hända i mitt kvarter Till alla tjorna som ser vad jag ser Ibland vill man gråta fast man går och ler Man måste titta upp, får inte titta ner för allting kan hända i mitt kvarter. Säg Latin Kings. Säg Latin Kings. Säg Latin Kings. Säg Sundsvall. Säg DJ Salah. Säg DJ Salah. Säg DJ Salah. Säg DJ Salah. Säg Latin Kings. Oj, oj, oj, de här är med. Ja. Yes and fire. You Ni lyssnar på P3 Live och en konsert med The Latin Kings från Nöjeskrapan i Sundsvall den 2 februari. Okej, okay, nu är det dags att studsa lite. Jag mekar, jag mekar, får jag meka tre? Jag meckar, jag meckar två, jag mekar tre Jag meckar, jag meckar två, jag mekar tre Jag meckar, jag meckar två, jag meckar tre jag kommer till Sverige, jag söker asylen Jag hamnar väckt i Botkyrkabygden Jag går till Tropicana, träffar massor med hagga Jag gör min showen, jag sjunger ragga Men mitt namn är inte Shabba Jag gör ragga på svenska Ja, jag raggar tills svensk och till ländska. Jag träffar många flick i Stockholmsstaden. Jag gör alla flickor, massor med barnen. Så jag får mycket barnbidrag. Jag sätter mig freestyle, jag lyssnar på barnen. Jag träffar kompis, han heter Gary. Vi går till kiosken, vi shoppar Ryssland. Resten av historien, den får ni gissa. Jamaica, Jamaica, två Jamaica, tre. Jamaica, Jamaica, två Jamaica, tre. Jamaican, Jamaican, so Jamaican tree. Jamaican, Jamaican, so Jamaican tree. And I feel real, like how God ganja make me feel. Crowd of people, me I feel real and I feel real. Like how sexy make me feel. Gonna Christian, I gonna go make one day. Me name Donny goes born in the tropic. I me are you sensei me, the I lick me see ganja hill man. When man feel sick cure it. So we are trying me so they legalize it. Now let me slip, now me big, big challenge. Yo, Jamaica, Jamaica, so Jamaica trip. Hey, hey. Now this is my only formulation. Jamaica, Jamaica, so Jamaica trip. Hey, hey. Now this is hotel Jamaica, Jamaica, so Jamaica trip. Empire and light in the Jamaica, Jamaica, so Jamaica trip. hemifrån, jag kommer till centrum Jag kommer tulipaner, känner salta parfymen Ser kompisen redan röda ögon Han säger att 300 och du ska få femma Jag ska få bara morgon, du ska få dem sen Han säger okej, okay, men vi inte läggs på den Mäcken 25, Mäcken sen Sundsvall Ge mig Risslan, jag tittar fickan för fan Den försvann Jag säger ID kom, ge mig Risslan Han säger jag har inte men du får piparna Kompis röda ögon, den sen Någon säger aina sista kommer bängen Jag mekar en, jag mekar två, jag mekar tre Jag mekar en, jag mekar två, jag mekar tre Jag mekar en, jag mekar två, jag mekar tre Y'all make it. make it so Y'all Y'all make make it Jamaican shit. make it so Y'all Y'all make make it Jamaican shit. make it so Y'all make it Jamaican you Jamaican, Jamaican, so Jamaican shit. make it so you Jamaican shit. Eigen Sundsvall. Yeah. Aha! Yes, Ulvan, love you! Va? Det är alla applåder vi får. Va? Får vi inga mer applåder? Vad händer med Va? Ah. Hola, ¿qué tal? Les habla el DJ número uno de Buchipka, Juan, directo desde Radio Picante y les invito a disfrutar de la música latinoamericana, salsa, merengue, cumbia y disco, Bien y desde las 10 de la noche hasta las 2 de la noche. casa ei Și o șansa a trei pe buncica stailei Și o șansa a trei pe buncica stailei Și o Tjafsa aldrig med Boutjika-stylen Ingen tjafsis med botkyrka styling precis som Ailey Lassia Rastafari Vi gillar party, betongen är som en jävla safari Så håll dig lugn, håll dig i bilen, låg profilen Bäst att ha den rätta stilen Annars det blir tjafs med riksdagssvartskallarna De är de största knallarna Håll dig det lugnt Lenborg, jag brukar också vara där men jag är mogen och känner mig Dogge från förorten som alltid representerar när det gäller när det smäller. ey, Hej Lemmy som gnäller. En liten stor unge som tror han är karate-kid Men på det, då är jag som Bruce Lee. Ingen tjafsis men med Botkyrka-styling. Tjafsa aldrig med Botkyrka-styling. Tjafsa aldrig med Botkyrka-styling. Tjafsa alltid med Botkyrka-styling. Tjafsa alltid med Botkyrka-Sinji Hassan Jagar och smyger värre än tomten Tarzan I norra Botkyrka är inget nytt län Assan klassas som den bästa skytten Så lär mitt namn, kom ihåg Assan Jacks Med på det och käften, ingen skitsnack Jag kommer alltid när solen går ner En psykad Sanji ingen död kan se Färsken ljusgrej, du är nojig, du är rädd Du ber för dina synder på din fattiga dödsbädd Har suttit för ofta, då får sekten Men på det din tönt inte ens knäckte. Vi representerar förortens röst med stil. Berätta om vår vardag som ett säkerhetsventil. Får ut min aggression i form av starka ord. Med rytmen i blodet fanns jag bor upp i nord. Botkyrka hemmaplanet placerar vi på kartan. Göra rösten hörs står alltid högt på listan. De riktiga kungarna är tillbaks efter tronen. Läxa upp alla töntar Det emissioner Originalitet är inte längre första tanken utan först på listan och ett konto på banken Så är ditt försvinn kryp tillbaks under stenen Det är Latin King som kontrollerar hela scenen Tjafsa aldrig med Boutjika-styling Tjafsa aldrig med Boutjika-styling Tjafsa aldrig med Boutjika technique musiken helt unik när jag älskar här rikta hiphopmusiken som gussar gillar erotiken Känn mystiken, beaten, du blir nyfiken men du snubblar för du blundar i mörkret Du får tända ett ljus men lek inte med monster Den som är med i leken får leken tåla Ingen försunk som anapola Min style är lika ren som cola Gud förlåt mig för alla mina synder Försöker bara bli av med alla jävla falska linjer Du vill ha med respekt men du får min pest väck Shunos spelar Bonanza-fälten men när Aina kommer tappar sjon och kassett Så håll dig borta, försvinn, gitta Aidi Ingen tjafsis med Boutchika-stylish Tjafsa alltid med Boutchika-stylish Tjafsa alltid med stylish Tjafsa alltid med stylish wo altig med Butchikas wo Shimo, Style! wo Yeah. jag hoppas det verkligen. För jag mår bra. Jättebra faktiskt. Yeah! L. Har vi några guzzar här ikväll? Några brudar. Några tjejer, några kvinnor. Damer, ah. fina guzzar. Ah. Finns det några? Några fina brudar? Eller? Ni vet att Dogge alltid kickar till tjejerna, eller hur? Till gussarna. Ah. Hey, vi ska göra en lek med tjejerna. Tjejer, är ni med? Alright. Okej okay, tjejer, ni ska säga så här. Säg baby! Baby! Kom igen alla tjejer. Mer. Ända härifrån och upp. Ah. Är ni med? Säg baby! baby! Säg baby! baby! Säg baby! baby! Säg BBB! Right, de här gussarna är med Salla. Kicka den här till tjejerna. Ow. Den här till er tjejer. Erland, är ni med? Dansa! Erland! Jag diggar din stil, du taggar ner i kvarteret. Din karisma lyser, du har något eget. Du viftar på göten och får hundarna att regla. Du får varenda tjon att falla som en kägla. För göten är kurvig, du håller den tight. Du tar tjonerna med på en fantasisajt. Ingen tid för tjafs, du täpper deras skitsnack. Och är de mangas och inte har stil, då blir du lack. Som din gamla Shune, han tappar kontrollen. Du gav han din kärlek man, han tappar bollen. Men mina känslor de är vilda som djungeln. Och du vet att jag är mikrofonkungen. Du vet vad du du vill ha något extra Ge mig allt baby, fast jag inte lärt mig min läxa Jag vet att dessa kepshorn är din tradition Men ditt vackra ansikte, min inspiration Snälla baby, ge mig en kärlekssing Rulla runt bland mjuka kuddar för jag diggar din stil Jag diggar din stil, du lyser upp hela kvarteret Jag diggar din stil, för du har något eget Jag diggar din stil, för du är en guzz med klass Jag diggar din stil, för du är riktigt vass varje gång du går förbi och säger Känns det som du kastar trosorna på mig Men jag vet att ditt liv den är tuff Ditt gudsgäng ger dig knappt någon luft Så fort du vänder ryggen börjar det kacklas Sprider falska rykten så det snackas Men jag vet och du vet att det är avundsjuka Du mår okej okay, de suger för mycket kukar Så du flexar med din G-string För på ditt finger finns ingen ring Träffa dig och ditt gäng första gången När jag var ute och snurra i betongen Vad är din tjone? Han är borta med vinden Steklen, det är klart någon tjone stoppar in den Dina läppar skratta och fick vilken stort stil! Ey baby, jag diggar din stil, jag diggar din stil Du lyser upp hela kvarteret, jag diggar din stil För du har något eget, jag diggar din stil För du är guss med klass, jag diggar din stil För du är riktigt vass, du vill nåt Jag ser det i din feja, du softar men vill inget säga Iaktta lugnt och mycket försiktigt Du vet att den här zonen är på riktigt Men lika barn, de lekar bäst både i sängen, ute och på fest. Dags för action, så hitta positionen innan blatten tappar erektionen. Ta det lugnt baby. Men jag blir galen och vild. Ta det lugnt baby. Snälla ge mig din bild. Ta det lugnt baby. Och nummer till din mobil. Du och jag baby, för jag diggar din stil. Ingen keff guss som vi spelar stropp Min silikonkropp som fått för mycket snopp Så lugnt när du greppar mina rubiner Latinos baby, bara som kaniner Te quiero mamita, visito Kärleksbrev från Latin Kings Doggelito Tjejer är ni med? Gussar är ni med? Jag diggar din stil, du lyser upp hela kvarteret Jag diggar din stil, för du har något eget Jag diggar din stil, för du är guss med klass Jag diggar din stil, för du är riktigt vass Säg baby Say baby. Say baby. Say baby. Yeah. Tack tjejer. Ni lyssnar på P3 Live och en konsert med The Latin Kings från Nöjeskrapan i Sundsvall. Långsöker! Kan vi rappa på i don't know the bad boy them from but seek out the title. And some boy eh. them tongue, leave it alone. Come Kings! Passa micken och sticken, lämna den där fattiga blicken. Alien! Passa micken och sticken och lämna den där fattiga blicken alien Så jävla många tjonar som greppar micken Men tjonar vet inte hur man ska rocka micken För mycket jävla trixen, spana in mixen Slipad som en diamant, fett som en elefant Riktig gigant, jävla betong i pop Ingen jävla kemptopp, bliss pop, stopp Som en taxi, kaxig som Daxi Käkar alla jävla som ett kex Till frukost och konflikt, inget komplex Istället fet jävla text Till alla gussar som gillar sex Pass massa micken och stick med Och lämna den där fattiga blicken, Eilen Passa micken och stick och lämna den där fattiga blicken alien. We don't want for the show, cut but shot Latino, know the music now. Kill the sheep, kill the goat, take the knife, cut the throat. Silver gold, shot in the court, tell off a joke and see a boat. Fill it to pulse and pulse the coat. Ramp it, ramp it, joke, real joke. Take no knife, gonna take no dope. Only ganja, I must smoke. And me tip, tip in a fat but silver gold. That man rap, some in the book, some in the top, some in a shot, some in a lamp. Me on the mic, I got down with fashion and time that education, me good, me bad, bad me the good. Hard me, sad me, tough on the road, me shoot and the road like grabbing up. Shoot around like it is wood. Fast as a fast, quick, quick, quick. Fashion it down like electric and up on about the field that, uh, that magic. So, passa micken och sticken och lämna denna fattiga blicken. Alien! Passa micken och sticken och lämna denna fattiga blicken. Ey Dogge och hon i den fetaste kombinationen Håller sig till hiphop-traditionen Latin King skakar om hela nationen Med den rätta tonen från betonggenerationen Riktiga kungar som softar på tronen Medan Shavulen sångar med de feta hornen Bäst att vara på sin vakt, dags för Bonanza slakt Dogge är på jakt för mycket jävla skitstark Som skivbolaget p trakten för många år på nacken Så sakta i backen, du är som en ål i hö Stack en för mycket stack stackle med lite verkstad. Orre, orre, kraftigt sänkta vänskalle. Vakna upp och börja sänk Lägg i hjärnan innan du startar käften. Och passa micken och du vet vem som är bäst. Pop, pop, pop, pop, ey, ey. Passa micken, oxygen och lämna den där fattiga blicken Eilen Passa micken, oxygen och lämna den där fattiga blicken Eilen Professional and radical, we legal and we musical Article, we spiritual Där bussen har the general Serious, dangerous, cantankerous, furious Hard we had, rough and tough When we come, we go mash it up Inside out, see outside, all over, all over, all around Latino king, where they come many people gather. black, the white, yellow, the brown. When we come for the hip hop song. Latino king, we are the talk of the throne. So passa micken och stick och lämna denna fattiga blicken. Ellen. Passa micken och sticken och lämna denna fattiga blicken. Ellen. Passa micken och stick och lämna denna fattiga blicken. Ellen. Passa micken och stick och lämna denna fattiga blicken Eilen! Jo! Tack! Right. Yeah! Vill ni ha mera? Säg adi, adi, adio! Oh. oh. oh. Well, you don't know Latin Kings in the house. DJ Salah, we are dealing. Right? Ah, yeah! Ska vi fortsätta? Ah, eller ska vi tagga härifrån? Vill ni ha mer? Ah. Vi har alltid mer. Okej. Okay. Okej. Okay. Sista låten för ikväll. Ah, är ni med? Island äh, Latin Kings. Ow. Så, så blir det knas. It goes like this. Det är knas. Skärar i förorten tar mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under. Det är knas. Skärar i förorten tar mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under. Det är knas. Knarrar i förorter, tar mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under. Det är glas. Knarrar i förorter, tar mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under. Hänger i betongen, inget är på G. Prata duktigt med grabbarna som hänger bredvid Måste fixa para, måste fixa flos Trött på kärringarna som hänger uppe på sos Men jag är baxare, så det ska inte vara problem Från betongen, så man kan inte vara klen Farbror Blå spanar, men hittar inte labyrinten Jag kan terrängen som en enig ficka, vilken filter Träffar Shune på en nypaxad kloss Han frågar om jag ska skjuts och bjussa på ett bloss Knatcha, knatcha, för det finns inga cashler Langa upp det för du vet att jag inte kissrash För mycket jävla harmish, du tror jag skojar Nojig, för en fet jävla paranoia Måste hålla mig lugn för jag är ung Ingen färsking som ska greppa micken och spela tung Idag är det fett, det är super, det är kalas Men imorgon blir det värre för vi sitter i knas Det är knas, kärar i förorten tar vi under Inga lugna stunder, för många puddar under du Själar i förorten tar mig under Inga lugna stunder, för många puddar under du Kallar i förorten, tag mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under Det är Knas, kallar i förorten, tag mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under Vem kunde veta att vi kom hit för att svettas och blöda? Och härda skit, min stolthet kan ingen döda Städa toaletter och kontor och trika Har varit lojal familjen kan man inte svika Pass för lumpen, har bott i djungeln i 23 år Har redan testat allt som man inte får Så håll dig i form, för vi drabbas av en storm Bästen har klätt ut sig i polisuniform Han lockar med knark och pengar, allt går så fort Man hinner inte fatta vad man har gjort Fattigdomen axlar mixar med stoltheten. Man byter ut lögner mot, mot verkligheten. Inget flums över känslan av tomhet. Berusningen härskar, man tror ingen vet. Djävulen besöker mig när ingen ser. Jag har nästan korsat linjen och ramlat ner. Han bjöd högt pris för min själ. Men Gud skyddar mig väl. Han satt oss här på jorden som utvalda att leda hiphop inom Norden och sätta standard med vår armé från betongen tillbaka förladdad för tredje gången. Verkligheten ingen kan fly. Några B-knas varje idag på vår meny. Det är knas, själar i förorten tar mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under. Det är knas, själar i förorten tar mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under. Det är knas, själar i förorten tar mig under. Inga lugna stunder, för många pundar under. Tack så mycket Sundsvall, vi älskar er! Tack så mycket vi älskar er. Det var allt från Latin Kings. Uh. Ska vi köra en till då? Vill ni höra mer? Ah, vill ni ne? det? Men ni är så blyga i Sundsvall, är ni med? Ah, ska Latte köra en till? Vänta. Sen na na na na na Men punk inte en spänn att spendera. Slå Magitta 90 cent och börja fantisera. Att han man en fet tjolle med Kalle Bildt. Och Gudrun Schyman vill vara med och festa vilt. Sen badar vi näck med båda systrarna Graf. Mona Sahlin dyker upp och vill ha min autograf. Göran Persson hungar efter dubbelmackor. Så Bert visar sin stjärt från en traktor. Han ville vara med i en film för han läste i manus. Att han och Friends skulle få den i anus. Borta i tankar, men jag vaknar till. På bänken med en alkis som luktar piss i Fan, Famba 850 och en falsk Rolex som jag backstage till tjomme med Puffy-komplex. Så brorsan, hermano, brate, kardash. Det är bara <coughs> hosta, hosta upp mina cash. Ja! Ja, Sundsvall! Yes! Ah, är ni med Sundsvall? Men, men, jag ser fortfarande folk där bakom som står så här. Ah, ah är ni viktiga där bak? Är ni med? Va? Kolla. Så här, ni står så här, så här står ni. Med munnen öppen. Och så kommer lite dregel. Ah. Yes, Är ni med där bak? Säg Sundsvall! Säg Sundsvall! Säg Sundsvall! Säg bländ dem! Säg bländ dem! Säg bländ dem! Jag tror Sundsvall vill blända oss. Säg blända! Send Come down, DJ Salaka, you don't know. now somebody back up. Cause if you don't back up, you get smack up. And you know the Gold Cup black up. Original Daddy Boss, alla thinking that step up. Jag ska skildra verkligheten som en spegel Och bryta ny mark och sätta ny regel Som vi gjort sen små, kaxiga smuggling Mästarnas mästare av ceremoni Jag är och du är keff Jag siktar på målet så det blir full träff Så uppe händerna i luften och klappa brett Så ni kan njuta av rapparnas rappare Jag brukar göra showen och inte få en spänn Men skit i det för jag, mina grabbar håller än Shuna säger Eländig sillen faller Samma shunar får smaka feta ballen Det är avundsjukan som har gjort er blinda Och ni suger mer än ni blästblinda Du snackar skit men sluta snacka när jag kom Eo Bostin, det dag så bländar de. Blända! Som kallar våran hemslum. Blända! I våran laboratorium. Blända! Med våran tredje album. Blända! I deras territorium. Alla webbåsen gör en veteran. Och det har varit en original som fan. Ragamuffin på svenska, båsen i van. Hajar på landet, bräckan på stan. För vuxna tonåring, också för barn. Anasha Teta den också vegan För buddhist or hindu, krishna islam Daddy a mena rackan, come on Måste baka ratten, dags att köra om Att köra om, vissa hem till detta lagom Bossen kan vara deras bästa matchup Kan explodera som en musical bomb Tror det är det till det kalla faktum Vi lämnar dem som den här omgång Blädd dem! våran tredje album, i deras territorium Bländar shunorna som vill spela manga Sin åsman i din skalle och det blir en kongas Vi är en publik som bara vill kritisera Var häftig för gussarna och imponera Det går bra där du bor men inte i mina kvarter De boastar i rörelse, ser vi dig aldrig mer Ey den öppna lampan för din släkt Brister i spex, smakar svampen och blir knäckt. Alla shunos som sover, dags för att vakna. Plattarnas plattar som ni älskar att sakna. För Latin King såler det alltid förorten. Flexar alla gårdar och i alla forten. Plundrar alla slotten, reser från botten. Härskar från toppen, lagt av med keffplotten. Förstår du? Redline, Wengos.com 24 timmar om, ingen weko marikon. Bländ oss, som alla våra hemslån. Bländ oss, i våra laboratorier. komplett alla Salatas bitar av Så sen försöker skina på vad vi har Så dags för Latin Kings ikon och grabba mikrofon Du kan se det som ett rån eller ett avslutat vrål Dags för solens son att förvandlas till cyklon Ni tror ni kan mäta med äkta getto-iris Ni som pular som själv inte chans att ni bits Färsking, grönare än Icas bananer Mytomaner, keffar in kleptomaner Som försöker vara så Sveriges rap-veteraner Så softa brorsan som en jävla flummare Eller öppna Öppna käften och bevisa att du är dummare. Låt istället en svartskalle få skina. Kall mina ord och ni vet att de är mina. Vi bländar om så de inte kan se. 1, 4, 5 röda linjer, några B. Bländ dem. Så kolla våran hemslum. Bländ dem. I våran laboratorium. Bländ dem. Med våran tredje album. Bländ dem. I deras territorium. Kom igen allihopa, säg! Eller kom igen, säg! Sundsvall har mer. Ja. Men vänta, vänta lite. Ni måste röja lite. Jag ser fortfarande folk med händerna i fickorna. Är ni med? Va? Sundsvall, är ni med? Yeah! Okej, okay. men nu har vi kommit fram till sista låten i alla fall. Och vänta, vänta, vänta. Ta det lugnt. Jag ska säga några ord bara. Och på den här låten... Vi, vänta, ta det lugnt. Låt mig prata. På den här låten vill jag att varenda jävel hoppar. Och då menar jag alla. Alla ni här framme, alla ni i sidorna, alla ni där bak och alla ni på den här sidan. Jag vill att hela huset hoppar, varenda jävel. Och den som inte hoppar, han är en jävla rasistfitta. Är ni med på det? Ah? Är ni med på det? Ah? Alltså allihopa hoppar. Ah, sista låten. En klassiker. Ja, det är klart jag är arg på det här jävla invandrarpacket som kommer till Sverige.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 Så se då till och hänga med. Det fattas bara att räkna till tre. Ett och två, ett och två, ett och två. Resultatet, det blir... tre! Kungsgatan, stanna upp och kolla klockan. Det varierar kvart kunde gå på bio för sent jag skulle mötas alla När några idioter dök upp och trodde det var Ballack och sa slump, jalla Han var med Punasan, måste styla efter knuffen Esmen i ryggen jag fick som resultat av en bra reflex så gav jag mig en horsekick Men jag ville inte ha bråk så jag sa ursäkta Tydligen för sent, för snubben hade redan tagit upp sin split, den nya Baretta Eller? Sundsvall, är ni med? remissens... Snubben eh, trodde han var cool för han hade en pistol på näsan en pluggad kopia När han stod upp i OCU frös han Mamma Mia Och sprang som ett uppskrämt djur Han hade tur att han hade humor och inte ville slösa kulor Snubben trodde han var cool för han hade en pistol Kom igen snubben trodde han var cool för han hade en pistol Kom igen snubben trodde han var cool kör Man är här fast att finns en piss mer och mer Så vi måste se till att bli starkare och fler Det här är ingen lek eller spel Tror du det är så, tror du verkligen fel? Finns det en svart tull och mörkare hud och en latinamerikan och tror på Gud? Du tycker att jag är en konstig filur bara för att jag kommer från en annan kultur Tror du verkligen jag odlar lök i vardagsrummet eller bara en gång om året? Hur länge ska jag vara lugn och tolerant? Hur länge tänker du vara ignorant? Vakna upp, vakna upp, vakna upp kort blick Hur många lillebröder laser man i Det finns många av er sjuka rasister Men bara några få, det är syster Så var inte rädd, var stolt i kött, vara man Vi svartskallar måste enas och sluta slåss med varann vi måste sluta slåss med varann. Sundsvall, är ni med? Hey, snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. Kom igen! Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. Kom igen! Snubben trodde me back, nobody goes come again. Yo, cherry me back, cherry me back, gang. Tell us the thing, I go tell it to them. Them are the pistol, them are the kniv. Too many now fit on that leave. Tar det lugnt, tar det sakta. Alla i liv vill överleva. Svenska, danska, torska, niska. Afrikan eller vit, vi alla lika. Jag kallar in nigga, för jag är svart. Sooner or later we on the attack The rock on the eh, and push sure can be tough If I forget, they want a big bluff Rock up in the most competitive the good stuff And when we come as soon back, you know we love you know Stupid today, I'm a cool Foran halde, en pistol Kom igjen, stupid today, I'm a cool Foran halde, en pistol Kom igjen, stupid today, I'm a cool Foran halde, en pistol Kom igjen, stupid Latin Kings! Latin Kings! Say Latin Kings! Latin Kings! Say Latin Kings! Say Latin Kings! Say DJ Sala! DJ Salah! Say DJ Sala! DJ Salah! Säg hej då! Okej, hej då, vi syns. Tack så mycket, vi älskar er. Tack så mycket Sundsvall. Det var allt från Latin Kings. Två lax ett. Kom ihåg att vi älskar er. Tack till alla som har stött Latin Kings i alla år. I'll All right, shoot. This